Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Mīļie klausītāji, šodien mēs atkal tiekamies raidījumā Mazie Jēzus draugi, un mēs runāsim par to, ka Dievs mani un tevi ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Un pie manis šodien studijā atkal ir Sandis. Sveiks, Sandi! Prieks tevi redzēt šeit, un, un prieks par to, ka tev ļoti patīk atnākt uz Radio Mariju. Es domāju, ka tas varētu iedrošināt daudzus citus bērnus piedalīties šajos raidījumos. Sandi, vai tu zini, cik brīnišķīgi tu esi radīts? Jā. Kā tu to zini, ka tu esi tik brīnišķīgi radīts? Mm, to man tā kā pateica mamma, ka es esmu tā kā, kā, kā domāts tā kā tejošanai ka tu esi domāts dejošanai, jā? Māma teica, ka tev ir, tev labi izdodās dejot, jā? Jā. Vai tev pašam arī patīk dejot? Jā. mostos, esmu rokās tavās es, tu nekad mani neatstāji, tāpēc savu dzīvi atdodu tev. Katru dienu pamostos, esmu rokās tavās es, tu nekad mani neatstāji, tāpēc savu dzīvi atdodu reizēm cilvēki tev saka, tu esi līdzīgs savam tētim, vai arī tu esi līdzīgs savai mammai. Katrs no mums ir daļai līdzīgs saviem vecākiem. Kad Dievs tevi uzlūko, viņš redz, ka tu esi līdzīgs viņam. Vai tu vari iedomāties, ka tu esi līdzīgs Dievam? Ka Dievs tevi ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Ne tādēļ, ka jums abiem būtu vienāda acu vai matu krāsa, bet gan tādēļ, ka Dievs tev ir devis nemirstīgu dvēseli. Tagad mēs noklausīsimies mazu gabaliņu no radīšanas grāmatas. Dievs sacīja: Izveidosim cilvēku pēc mūsu attēla un līdzības, lai viņi valda pār jūras zivīm un debesu putniem un zvēriem, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas kustas virs zemes. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla. Viņš radīja viņu pēc dieva attēla, viņš radīja vīrieti un sievieti. Ko tu dzirdēji, Sandi? Um, ka, ka viņi radīja cilvēku pēc tēva attēla un ka viņi uztaisīja tā kā zvērs un putnus, un viņš uztaisīja Ādamu un Ievu. Un kas radīja cilvēku? Dievs. Un kam cilvēks ir līdzīgs? Dievam. Kā tev šķiet, kur mājo Dievs? Debesīs. Dievs mājo manā dvēselē, arī tavā dvēselē. Mājo Dievs, ja tu viņu ieaicini. Kāpēc ir radīts cilvēks, kā tev šķiet? E, viņš tā kā, kā nemēslotu tapu un, un pieskatītu to tā kā tapu. Dievs ir visā, ko radījis. Viņš mājo arī tavā dvēselē. Radot, Dievs ir dāvājis tev acis, lai tu spētu redzēt cilvēku priekus un bēdas. Dievs ir visā, ko radījis, viņš mājo arī tavā dvēselē. Radot, Dievs ir dāvājis tev acis, lai tu spētu redzēt cilvēku priekus un bēdas. Viņš ir izveidojis muti, lai tu varētu uzmundrināt un iepriecināt citus. Dievs tev ir devis rokas un kājas, lai tu spētu citiem palīdzēt. Dievs tev ir devis prātu, lai tu izpētītu pasauli un saprastu, kā tā darbojas. Dievs tev ir devis sirdi, un tu spēj mīlēt. Un, kad tu parādi savu mīlestību, cilvēki redz, ka Dievs ir ar tevi. Dievs tev ir devis dzīvību, un tu vari piedalīties dieva darbos, rūpēties par pasauli, mīlēt cilvēkus un dievu. Tu esi radīts draudzībai ar dievu. Kā tev šķiet, kā tu vari draudzēties ar dievu? Tā kā viņam uzticēties. Ko tu vēl vari darīt? Ja tu svētajā misē. Jā. Arī svētajā misē mēs satiekamies ar Dievu. Kā mēs satiekamies ar Dievu svētajā misē? Caur komuniju. Caur komuniju, jā. Un mēs arī klausāmies Dieva vārdu. Dievs ir klātesošs savā vārdā. Ko Dievs vēl ir radījis tik brīnišķīgi? puķes un visumu. ļoti labi, ka viņš ir radījis vispār cilvēkus. Un 139. psalmā mēs lasām: Es pateicos tev, ka tik brīnišķīgi esmu radīts. Tavi darbi ir abrīnas cienīgi, un mana dvēsele to labi zina. Kādus dieva darbus tu varētu abrīnot? kā viņš uztaisīja cilvēkus. Jā, tas tiešām ir tāds liels brīnums. Katra jauna dzīvība, ko Dievs rada, kad bērniņš piedzims, tas ir liels brīnums un prieks, vai ne? Jā. Jā, par kādiem dieva brīnum darbiem mēs varētu šodien vēl pateikties? E, par cilvēkiem, par, par dzīvniekiem, par Partecipa sempre, sempre. nu pamostos, esmu rokās tavās es, tu nekad mani neatstāji, tāpēc savu dzīvi atdodu tev. Katru dienu pamostos, esmu rokās tavās es, tu nekad mani neatstāji, tāpēc savu cilvēks ir radīts draudzībai ar Dievu un cilvēkiem. Ar cilvēkiem mums sanāk šī draudzība daudz vienkāršāk. Reizēm ir grūtāk draudzēties ar Dievu. Tāpēc es aicinu šodien ar mums kopā lūgties par tiem cilvēkiem, kas vēl Dievu nepazīst, lai viņi ātrāk satiktu tādus cilvēkus, kas viņiem pastāsta par Dievu un par viņa lielo mīlestību uz mums. Lai viņi pēc iespējas ātrāk piedzīvotu Dieva klātbūtni un aicinātu Dievu savā sirdī. Mēs varētu kopīgi palūgties Tēvs mūsu lūgšanu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen! Mīļie klausītāji, pārdomāsim savās sirdīs – šo stāstu no radīšanas grāmatas, atcerēsimies arī par to, cik mēs esam brīnišķīgi radīti. Mēs varam pārdomāt ar saviem vecākiem, kāda bija tā diena, kad es piedzimu, kad es nācu šajā pasaulē, un pateikties Dievam par to, ka es esmu tik brīnumaini radīts un cik cik abrīnas cienīgi ir dieva darbi. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajā reizē. Tā mēs jūs mīlam! Raidījums bērniem! Mazie Jēzus draugi! Jēzus ir mans draugs!